Հորթանձրևը խոչընդոտ լինել չի կարող, որ เป զի մենք իրականացնենք մեր պայքարը, ասում է նախաձեռնող խմբի անդամ Դավիթ Բաղարյանը։ Այս ակցիայում քաղաքական կամ այլ շահ փնտրել պետք չէ։ Պետք չէ նաև քննադատել թույլ կողմերը։ Մենք մտահոգ ոչ անտարբեր երիտասարդներ ենք, որ ընտրել ենք պայքարի մեզ հասու ձևը։ Արդեն էլ լռելու տեղ չկա, անհնարին է այս կերպ ապրել։ Մենք նպատակ չունենք հպատակ լինելու որևէ մեկ ազգի, մանավանդ մեր ճշնամուն։ Մեր ակցիան ոչ Արցախի հանրապետության էթնիկ զտման այդ խորագիրն է կրում։ Մենք այստեղից մեր ձայնը փորձում ենք լսելի դարձնել։ Առայն որ Ադրբեջանի կատարած այդ ապօրինի արարքը դա մեր համար կարմիր գիծ է։ Դա անթույլատրելի է։ Երիտասարդների խաղաղ ակցիան համանուն ստորագրահավաքի երկրորդ փուլն է։ Երիտասարդներն իրենց անհամաձայնությունն են արտահայտել Բերձոր Ստեփանակերտ ճանապարհին Հակարի կամրջին Ադրբեջանի կողմից սահմանային անցակետի տեղադրմանը դիմելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնության նախագահին, որպես խաղաղապահ առաքել աջակցելություն իրականացնող երկրի ղեկավարի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետություններին, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, ինչ կտա այս ակցիան։ Ակցիայի մասնակից Ազատ Ադամյանը հակնդեմ հարց է տալիս, իսկ ոչինչ չանելը ինչ որ բան կտա, նա հորդորում է մեր հայրենակիցներին միաբանվել ամբողջ աշխարհում, աջակցել Արցախին նմանատիպ ակցիաներով։ Մենք պիտի անդադար աշխատեինք 90 թվականից ի վեր, սակայն դա թերացված աշխատանք է, ինչպես տեսնում ենք, հասանք այս արդյունքին։ Ես մտածում եմ, որ ժողովուրդը պիտի համախմբվի։ Արդեն սпасելու ժամանակ չունենք։ Տեսնում ենք արդեն, որ Ադրբեջանը ցադրիչ գործողությունները իրականացնում մեր սահմանի ամբողջ երկայնքով։ Փորդորում եմ իմ հայրենակիցներին ամբողջ աշխարհում։ Ձեր ձերքի տան օգնեն ադրբեջանական անցակետը շատ կարճ ժամանակահատվածում հեռացնեն։ Առնվազն միջև դեկտեմբերի 12-ը որտեղ կային, այնտեղ ժամանակավորներ, այնտեղից էլ են հեռանալու ես վստահ եմ։ Ուշացած չէ արդյոք ակցիան, ինչ կարող է տալ։ Դավիթ Բաղարյանը գտնում է, որ երբեք ուշ չէ։ Երբեք ուշ չէ միտվել հայրենիքի պահպանման գործում։ Մենք չենք կորցրել հայրենիք, ունենք մեր հայրենիքը, մենք հարկաստ ոտել ունենք, ձերքել ունենք, գլուխել ունենք եւ ի վիճակի ենք մեր հայրենիքը պահել։ Երիտասարդներին աջակցելու էր եկել ազգային ժողովի падգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Ես նախ եւ առաջ Արցախի հանրապետության քաղաքացի եմ։ Այս պահին բոլորս պետք է մի կողմ դնենք անձնական, կուսակցական այլ շահերը։ Պետական շահը պետք է լինի գերակա, ասում է նա։ Երիտասարդները կոչ էին արել մեր հանրությանը հավաքվել եւ եւ այդ ձևով ցույց տալ, որ հանրությունը եւս համաձայն է, հանրությունը եւս պատրաստ է այդ պայքարին, բացի այն, որ ստորագրել է, որովհետեւ ստորագրելով իհարկե մենք մեր բոլորս ենք մեր համաձայնությունը տվել այդ գործողությունների հաջորդականությանը մասնակից լինել։ Ես որպես Արցախի հանրապետության քաղաքացի եւս ստորագրել եմ, եւս երեկել էի այստեղ, երբ դեռևս կահավորում էին այս ակցիայի տարածքը։ Այսօր եւս այդ կոչով եկել եմ երիտասարդների մոտ մասնակցելու ակցիային։ Ըստ իս արդյունքները, երբ պայքարը ոչ միայն իշխանություն ընկերություններինը կամ քաղաքական ուժերինը ու հանրային ակտիվ, հա, կամ հանրային գործիչներին է լինում, այլ ընդհանրապես ողջ հանրությունն է սկսում գործողություններ իրականացնել, եւ ես կարծում եմ, սա ամենաարդյունավետ միջոցն է, որ հիմա իրականացնում են մեր երիտասարդները եւ շատ կարեւորում են, որ հանրությունը շատ ակտիվ լինի, որովհետեւ անկախ նրանից թե դու որ դաշտում ես իրականացնում քո գործունեությունը, դա քաղաքական է, հանրային է, իշխանության մեջ ես թե ընդդիմադիր ես, դու այդ հանրության մասնիկն ես, պիտի անպայման պայքարի առաջարկվող առողջ գործիքական կազմի դու էլ մասնիկը լինես։ Երիտասարդները դիմում են բոլորին, հանրությանն ու իշխանությանը, ընդդիմադիրներին ու իշխանամետներին միանալ ակցիային։ Բարձրագոչ խոսքերի կարիք չկա, ասում են։ Ուղակի բոլորիս ինքնապաշտպանական բնազդը պիտի արթնանա։ Մենք կամ պիտի ոչ արժանապատիվ կեցվածքով ապրենք այստեղ, կամ պայքարենք մեր ինքնության, մեր հայրենիքի ու մեր կյանքի համար։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։